ajjeesuu hin deenu maal? Yoo diina Oromoo taate malee Oromoo ajjeesuu hin dandeessu karaa jabaa. Xalayaan Munnaa naa barreessa bodiif chokollee jedhee naa barreessa. Oromoon haa xiiqattu. Gumaa ilma isaanii haa baatu. Amma duunu cimu. amma dhiignu cimu. Nama kennaa addaa ta'e qaba. Cuma ullee qabeetti. Yeroo baay'ee warri kun darbee darbee dhalatu. ሰፈሩ ጭራ አለ። እውነት ነው ወይ? ጋርዲ ደግሞ ማን ኦሮሞማ አጫሉማናፍ ዱጋዳ ዳኢዱ ኤዴ አጫሉን ሶዳል አዲስ አበባን አዲስ አበባ ምቲ የወንድ ቄራ ጀቹን ይደል አጫሉን ብያ ዳዊት ይል ኩኖ አሱማት ደላቴ ቶረታ ደሎታቲ ነመ ጢቂ ነመ ሰባ ደለቴ መነ ኪታባ ጉዳ ቶኮቱ ሐዋሳ አዱኛ የላ ጉበት ቡቄቱ ዳጋ ጫብሴ ለኮስጃ kana caaluuti. Asittidha kan inni tottolfamee bahe. Kaleessas Oromummaatti amana bahees gartuutti nama. Waan ilmoo akkanaa uumu waa kennuu jedha. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane nutti dhiistee deemte atisoo seenaa garaa hin baane. Achi buuteen kee dhabamee akka miila bakka هاجئ هوندي المرمو والجلاتة والأبناري أنت أنت تاكا إلا تاكا nè chạy đò nè chạy cô chế đã kênh kinh kinh cha cô thô đàn đã chế chạy bia chạy ha chế nhà đu nang gal cha Buram punyang kabdi punyang kabdi beekteen buunfattummaadhe. Garaan koo dhibee qabdi dubbii baatti. Baafteen himattummaadhe. Ilmoon leencaa du'eedhaaf waraa Waraabessi gaaddaare. achi ke waceedha barwaaceedha caffeen tulluu dhoksaaree tu ludok sare. hin jenne monya tu sabasaaf kenne wayi lafaa gabaati marguu malee wayi namaa du'eetiin gallee malee ni hafte jene garang kuutanne. Namni dachee kanarratti yoo dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaa'an garuu hedduu keessaa muraasatu akka ibidda irraa ol bahee mul'ata. Namni gaafa dhalatu sabaaf yookaan warraafii yookaanis ofiisaatiif gariin immoo sadanuuf oosoo hin taane dhalatanii dhaloota qofaa tolanii hafu. Nutis kanumarraa kaanee kaaniin baga dhalatee yookaan dhalatte jennaa gariin ammoo osoo dhalachuun isaa hafee yookaan haftee jennee gocha yookaan oolmaa isaatiin ni abaarraa yookaan immoo ni janyaa ni eebbifnaa ni leellifnasiin mucaan kun dachee maccaa kan warra dursee adda isaa qabsoo oromootiif kennaa dhaga'ee amboo hambaa lafaatti yoo dhalatu namoonni baay'een tarii akka baasaa. Awweeriyaa godhata yookaan ammoo akka haadhasaa garaa laafee guddata jechuun alatti namni waan addaa yaada jiraachuu illee abbaan isaa garuu haa caaluu baasanii fi maalii fi karaa kamiin yoomii fi akkamitti haa caaluun eenyu akka caalu garuu yeroodhaaf wanti beekamu hin jiruu hawwiidhuma qofaanii obbo hundeessaan haa caaluun akka sirbuu hin fedhanii mucaan koo baratu jedhum dooktara barbaadu isa boruu hayyuu ta'e rakkoo oromoo fi oromiyaa furuu isa boruu goota ta'e bidiraa fi roorroo oromoo mataa gadi qabee gaachana ta'ee fi qolatu wabii amboo barbaaduun. kiraara tokko qaba kiraara kana fudhatee qarreen tokko goda kana jirti iddoo sanatti bahee kiraara kana rukutaa anillee maaliif kiraara kana rukuttaa zariin koo weeddiftuu miti maaliin jedhee daldolaanii inni qofa egaa waaqatu kennaafi. dhibbaan abbaa isaa kun biraa hin hafne wajjumaan manaa bahee hiriyaa isaa biras ga'e faantuunis haa caaluun akka sirbu hin feetu garuu immoo sagalee isaa kiilolee sana yoon dhageenye yaadaan qalbii cabdii. Kiraara rukutaa kiiboordiin taphata meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo maree gudeemu hin sirba. sirbaa deema akkuma isin jedhe manni hiriyyaa sammuu manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema sirbaafaa deema ifu waan inni hojjedhurre otoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Innaa ani sirba akkasittiin sirbaan sirbu ammana miira keessa nan galchu garuu maalan jedhaanii aceekoo sirbitummee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan yookiin akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Hacaaluunis kanaaf weelloo isaa tokko keessatti yoo jirtu an jiraa kanaan achiin jiru jedhee jaalala isheef qabuu fi olmaashii ishee ni jajee ni galateeffate siimne. waa'ee kee ibsuudha an jechootaan qabu yoo jirtuun an jira kanaan achi jiru anoo humnaan qabu waa tokko si du'ee baduu sile kan silee irraan fayyu. Mucaan xobbeen kun fedhii abbaa fi hiriyaasaa dagatee kiraara qabatee qarree dabbisitti bahee. aartii akka burqituu keessaa ol of dhaggeeffataam of madaalaa of sirreessaam quuqqaa fi quuqama keessa isaa fi oromoo keessa jiruu baasuu danda'uusaa of safaraam farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf maltee suma nyaachisaniin ammoo weelluu acaaluun afaan itti saaqqateedhaam sagaleen isaas akkanumaan murodame. Fardaa gurraacha alagarraa kaachiisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachiisanii. Qoricha naaf hawwitee sanuu dhagalee. Inni alaa weellisaa dhufnaan kaatee moo hiriyyaan isaan lolaan lubbuu isaa maruu waaqni obboleessi koo maal taatee maal taate. maal hojjetan hundeessa mucaan kun yookiin buddeena isaa ta'abe wanti kun. Jireenyi akka marsaa gundoo asumaa naannofti. Hacaaluun garuu kaayyoo fi mul'ata isaa wajjin qoleesaa jabeeffachaa fuulduratti jaalalli ganamaa faantuu damisoo diroo ibidda saafaadha rakkoo fi gidiraan oromoon itti jiru mata bowwoodha dhukkubni saamaan immoo muuziqaadha roorroon immoo muuyyaleedha oromoo nyaachaa jirti. daandiratti naanaa argummoo natti dubbata akkam natti dubbattee nan arrabsaa. arrabsee galee tan maafan arrabsee dheemba'aa Mana keenya bira darbeen mana isaanii dhaqan galgala galgala mana ri'aasaa tokkotu jira achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani galu manatti kan lukan dhiqadhaa yookaan waan ta'een godha balbaluma balbalumarra dhaabbadhee isa eegaa Yoggoo inni galu innis hin laalu dheetu barbaadin gara garagarii ilaalee darba mana keenya. Naanni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan achi galeen fa'a. deelii bakka kanumadha. Amman isaa argu garuu naasuun kun oolu xalayaa olii barreessina kutaa yeroo calqabaateef suura wajjin kaane jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaarree nageessitu awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. karaa addis katamaa na fuudhee deemaa mm, karchallee maasaa. Edda bahee irree karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunoo ta'e. Xalayaan munnaa naa barreessa hodiif chokolleejjii jedhee naa barreessa. Dhumarratti Hacaaluu Hundeessaa dhimma latteessaa akka hodiif chokolleejjii naan jedha. Hacaaluun kana hundaa baachaa tulluu muuziqaa dheeboo jalqabee namni tulluu dhiibuudhaaf manaa bahe immoo yoo milkaa'ee ni jigsaa yookaan immoo hanga jiguutti yoom biraa taa'aa. guluffiin fardaa daakaan bishaanii loon tiksuu fi tamni korboo ammoo hacaalu magaalaa ambootii baasanii warra isaa goosuutti sagalchaniin. waggaa torbattanaan irraa fudhadhe waggaa torbatti fudhadheen lafa majaa jedhamu goosuutti guddise ilmoo koo bishaan daakuu barsiisee sirba barsiisee. akkanatti sirbu jedhee goota faarsanii jedhee. tuqamuun hin jaalatu. Gaafa tuqame garuu abidda jechuudha. Gootaa waan godhoo dhabee nama wajjin illee walitti bu'ee gaafa namni gargar nama qabu ijatu diddiimataa. caaluun Amboof dhala saati, Ilmoo isaati. dhiiga isaati waa hunda isaati. Hacaaluun har'aa biyyaaf ta'e kun asii biqile biqiltuu booti. Oromiyaadhaaf immoo yoo fudhatte faajjii isaati. Faajjii Oromiyaati mul'ata Oromiyaati. Hacaaluun ayyaana aartii qofaan kan daanga'e otoon ta'iin guddisa isaarraa ka'e naannoo isaatti waan argurraa ka'e waan irraa ka'e diddaa, gootummaa, fincil namaa waawu jechuu naannoo barate irraa ka'e waggaa 27 duraa sirni dargii kuffise kun yeroo dhufu akkamitti asitti gootummaadhaan akka lolaa ture asin ceene akka lolaa ture uummanni kun yeroon asirraan darbu taankii asitti daaraa ta'e baay'ee ilaalaan darba ajaa'iba gootummaan naannoo inni itti dhalatee kun ajaa'ibadha. Anaa fi haadha isaatii haadha malee ilmoo miti. Haadha. Yoo dhufu konkolaataa achi dhaabee fiigee innaa dhufu karaa kana qabatee jirta attam jedhee kana qabatee haadha anatti haadha akkanatti ana akkanatti na wajjin otoo cannaqamuu mucaan koo baalageen balleessitee caaluun haadha keenya malee ilmoo keenyaa miti. Haadha keenya haadha nu dhaltedha. Haati nama dhaltellee nama nuffiti. Inni qofa nama nuun Haacaaluun anaaf dhugaadha. Dhugaan dhugaadhuma ibsa biraan qabdu. Hojjetees biyyuun kana keessa taa'e hin baqanne illee gaafa na ajjeesan na ajjeesan jedhee garuu akka du'uun beekaa akkasumatti ajjeesan. Anaaf Haacaaluun mana barumsaa kiyyaa ijoollummaa kiyyaa waa hunda kiyya. namni daa'imaa fuulli isaa kun hin madaa akka malee. Yeroo sadeessi sana isheen barattu turte, hin baratti turte mana barumsaatti. Isa manatti dhiistee isa dhukkubsatu kana mana ciibsitee gaafa mana barumsaa dhaqu eetti keenya guddattuun. Bilaakboordii irratti gaafa barsiisaa waa barreessu barreessee gaafan gadi jedhee ol ka'u masmara isa duraa barreesseen jennaan ol jedhee ilaalu isa lammataa dubbisee barreessuudhaaf gadi jedhu gaafanni fuula isaa hooqee dhiigni isaa dhiiga isaatu dabtara korranatti mul'ata isuman dura barreesse sanaan deebi'ee barreessa sammuun koo sirrii naa ta'uu dinnaanan amma mucaan koo naafayyuutti jedhee dhiisee manatti deebi'e jetti. Aarsaan akka haadhaatti ishiin kaffaltee kun akka haadhaatti salphaa ta'uu danda'a. Akka dhala namaatti garuu waan sammuudhaan olidha. kana kana beekaaf natti fakkaata haadha waliin qabnu qobaasatti baafatee guddattuun kwaaduutu jedha. Baay'ee wajjin cinqamee baay'ee wajjin rakkadhee tana guddisee kanumaaf naa kakata naan kakata malee maalan godheef ijoollee baay'een qaba. Namni lubbuudhaan jiru tokko yoo harki mirga saatii tokko cite harka kiyyatu citeen jiraadhuun jedhu numa jiraata bitaas taatu. harka mirgaatiin eeboo darbatta yoo ta'e hamma harka mirgaa san darbachuu dadhabda malee bitaadhaan isinuma yaalta. Namni yeroo tokko tokko yoo iji tokko si ija tokkoon baay'ee hubachuu hin dandeessu. Haa biraa biraarra yoo iji lama bada yoo otoo jedhe wani natti hin ta'u. Addunyaa kanarratti diinni hacaaluu qabu yoo jiraate soba. Diinni hacaaluu qabu yoo jiraate fakkeessuudha. diinni Hacaaluun qaba yoo jiraate shira. Fakkeessituu miti Hacaaluun baay'ee sakandii tokkoof bara rakkina nama horiin isan dinqineedha. Waan namaa waan ammanaan jaalatu waan dhugaa isaarra taatitti immoo eeboollee akkanatti fuuldura qaban itti dirmee du'a malee irraan deebi'u. Kansaa adda. Kansaa adda. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa gahu yaada. Jaalalaan guddatee horii tiksuu kanarratti baay'ee gara akaakayyuutti adeema. Maatii keessatti jaalalumaan guddate. Oromoo biratti immoo irra jireessa eenyummaa isaati nama quuqamudha buleessi Dhaloonni isaa hindii duubaa kaasee abba torba dhalate. Abba torba dhalate haadhaan abba torba dhalate. Illaamu keessaa bahe abeebe keessaa bahe. Kan akka zoogaa zarii isaati. dhalactee daa'imummaa isaatiin dhugaa irrattan du'a. Baaltaa gaafaa du'a! Baaltaa gaafamaa du'o! Taphayyoo gaafaa du'a! Garasuu qoricha xaaliyaanii! Quunna gama sana kan xaaliyaanii itti fannise dajjaa garasuu dhuki. Xaaliyaanii dhaabee dhaabee kan itti fannise iddoon kun. Iddoo jagni itti dhalatu. iddoo waraanaati iddoon kun. Seenaa Taaddasaa Birruu hin gaafata. Eh, seenaa Badhaadha Dilgaasoon gaafata. Eh, akkasumas immoo Agarii Tulluun gaafata. Seenaawwan jiran kanan gaafata. Hawwiinsaa guddaan eh, bilisummaa kana. Goota sanyii daraaraa kabanii daraara maal xajjeesse diinuma keenya xajjeesse miti daraara kabanii waan hin jiru. Zoogaa booji'aa akaakayyuu xoolaaf abeebe qeerransuma. namoota ibsuudhaaf edaa jechoonni dadhaboodha. Dadhabina jechootaat arge aceen ibsa jedhee. Laafina jechootaa jechootatu na harkatti laafe. Isa ibsuudhaaf. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane. Nutti dhiistee deemte atisoo seenaa garaa baanee. baane. achi buuteen kee dhabame akka miila bakarwaaree. Hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakarwaaree. Hacee hundeessaa ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Wal dhabnaaree wal dhabnaaree wal dhabnaaree. akkamitti wal dhabnaare. Erga umuriin isaa barnootaaf ga'ee fedhii abbaa isaa guutuu fi kayyoo adda Taaddasaa Birruu Galmaan ga'uuf mana barumsaa oddoo liibanitti barachuu jalqabeemnu Oddoo liiban keessatti ijoolleen baay'achaa Hacaaluun immoo caala cimmachaa Oromummaa ol kaasaa gadoon muuziqaa fi hiraarsaan siyaasaa isa dhamaasos jireenyittuma fufeemu. barumsaa fi kurkursa siyaasaa kan garee mana barumsaa isaa oddoo liibanii fi carii abbummaadhaan erga dorsaa ture Hacaaluun gara mana barumsaa qophaa'ina ambootti darbee Hacaaluun asitti immoo garee tokko jaagamaa badhaaneef kennuudhaan ofii immoo karaa gumii mana barumsaa barattoota kakaasuusaa itti fe'e. Barri 1995 amboof jabana dukkanaati. Oromiyaaf immoo bara gaddaa yeroo itti barattoota ishii qaqqaalee hedduu itti kudha sagal sagaltamii 1996 armeen Oromiyaa reenfa ijoollee ishii dhibbaatamaan lakkaa'amanii lakkoofteetti kan ilmaan lanamboos dachee nambo'aa lakkaa'u. Maamoo mazammir asi cimaadha barbaadani galaafatan. Hargaa'u dinqaa nama yeroo jalqabaatiif qawwee qabatee waddeessatti maqaan isaa har'an ka'u cimaa amboo jarri galaafatanidha. Daraaraa kafaniin galaafatan. Amma kana hundumaa kan galaafataniif maaliif? Jabaa isaanii yoo ajjeefne amboo mataan gadi cabee jiiltee gadi teessi jedhaniiti. Dhiigni jara kanaa garuu daraaraa baay'ee baay'eedhaan oomishe. Argaa hudinqaa baay'ee oomisha. Maammoo mazammir baay'ee dhayyi oomisha. amma duunu cimu, amma dhiignu cimu. Isa ammaa kana immoo jilchuuf otoo hin taane jaagamaan illee akkasumatti wareegame beekta. Jaagamaa badhaaniidha. Kan haacaallee immoo adda. Deebii fagaadhu malkaas nu bafaana bu'u bu'an oolan. Bu'an oolan. illi diddaa garbummaa manneen barnootaa amboo haacaaluu hundeessaa fi jaagamaa badhaanii dabalatee barattoota kanneen biroon dursamuu guutuu oromiyaa walga'ee barattoota dhibbaatamaan lakkaamanis ni wareegeemu. dubbiin osuma kanaan jiru hacaaluun siyaasaan mana barumsaa keessaa qabamee masaraa mootummaatti ijoollee kudha afur waliin hidhameemu. Hacaaluun yoo mana hidhaa galuu ergaa akkas jedhu barreessee hiriyoota isaatiif ergeemu ani nan osoo hin taane iddoo qabsoo kootiin jijjiirradhe jedheemu. Bakki kun bakkatti shiftaan hidhamudha fi yakki gurguddaan bakka raawwatame bakkatti hidhamudha. Kanayyuu edda seennee dhageenye jechaadha. Maaliif jennaani keessaa homtuu seenuu hin danda'u duuba irraatiin manni akkasii. giraawundiin akkasii jedhama dhee uummanni amboos hin beeku namni beekus hin jiru warra hojjetee fi warra hojjechiisu qofaatu beekachaadha. Sababiin sanatti nu hidhanii fi tokkoffaa magaalaa irraa hixuudha lammaffaa asfaaltii irraa hixuudha yoo ajjeesanis yoo iyyanis namni si dhaga'u hin jiru jechaadha. Kanaatiif akka barbaadanitti nu reebuudhaaf akka barbaadan nu fannisuudhaaf yoo duun akka nu dhageenyee fi kanaafidha kanasitti isaan filatani. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuu beeku ture. bakka haceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya kan inni eegaa ture. Achi booyee tanan gara manaatti galee bariitu isaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utoon achi hin ga'iin hin deebi'e. Achi guyyaa sadaffaa dha. obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan lakki hacee waargisiisan argisiisan jedhee ilaaluuf hin naan sitti hin argisiisan kana boodaas hin dhufinnaan jedhan. manadhaa sanatti gaafa tokko oleen beeku humna sii du'e reeffa fudhadhu naan jedhu jedhee tanan barii barii barii dhaqa kursii wayii godhee haa cuukkoo horiyoonni kee yoo maal taateet akkana taataa maal maalum jaalattamaan sii fiduu jedhaan ani harree miti beeree naan jira harree miti alee. Sammuu keenyaaf qalbii keenya dhabnee akka baanu ture. faallaa sanaa taanee baane nuti garuu. Dhokkamneetu maatii jalaallee nu dhoksaniitu nullee waliin arginu achi keessatti warri nu qoratan illee poolisii magaala kanaaniiti Federaala irraa dhufanii poolisii federaalaati. Ani mana isaa gadii kanatti hidhamee Hacaaluun kun mana kanatti hidhamee egaa mana kana hidhaatu wal nu barsiise jechuudha. Sababii galgala galgala geerartaa geerarsaatiin ijoollee jabeessa jedhamuutiin achitti illee reebamee har'aatti gurisaa otoo hanga gaafa duutu illee gurrisaa dhukkubsataadha. Maatii dhogadee kanan deema. Guyyaa miiqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka sagalee dhuma isaan dhagee bazzuli hidedhe sagalee isaan dhagee namni baayee waan ilaalaa ture. yeroo sanaan hin beeku maal akka narraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammadees baqqaa guyyaa torbaaf waan inni hin argineef jechuudha. Mana hidhaa keessatti wal barreessanii facaaluun ani haala ta'e inni mana hidhaa ta'e guyyaa tokko akka carraa ta'e mm, ayyaana bara haaraa baandiin horaan boo hojjechuuf achi deemee egaa nuti yeroo sana infoormeeshinii nuti qabnu eh, umurii guutuu akka hidhamu facaaluun akka ba'u hin beeku kanaaf facaaluun sagalee kiilolee kanaan geerarsaa Geetaachoo Hayilamaariyaam geerara. Inni nan bu'a bakka baay'een bu'ee maaliif sagaleen akkana yeroo kun otoo bahee hojjechuu danda'u akkamitti as keessatti hidhamaa dhannaqaan yeroo baay'ee yeroo ayyaana hoggaasa wajjin nan oola. Kaaseetti haaraan gaafa ba'u bitee fi naqa achitti. Asaafnaa kan jedhu hin jiru keessa. Yoomiyyuu in baana. Yoomiyyuu hin injifanna. Yoomiyyuu waa tokko uummata kanaaf keenyee dabarra waan jedhudha. inni kun almost itti milkaa'eera. Gaafa nuti achi galu maal goone inni irratti malee maraan? Ani isaan keessa xiqqaadha. Natti aanee mucaa dhiiressaa jedhamu tokkotu kutaa torbadhaan kutaa jaadhaa isaan kaan kutaa sagal kutaa kudhaan kutaa kudha lama warra kaan. Uummata kana barsiisuu qabna abaa caarraa kaasnee inni yaadde. Edda kutaa tokkoof kutaa lama barsiifnee booda waggaa isaatti waajjira barnootaa eeyyamsiifnee leegaal goone jechuudha. Reen kun immoo yeroo mara lafa caaluun kubbaatti taphachaa turedha. Haa caaluun achi keessatti Barsiisaa ispoortii fi muuziqaa. riyoota isaa kana faana jaalala kan qabu, sirreeffamtoota kaaniif illee jaalala gaarii kan qabu, amala addaa kan qabudha mucaan Namni mana hidhaa keessa taa'ee yookiin dukana keessa taa'ee waa'ee ifaa uummataaf yaadumti ofiifuu yaadu. Waggaa afuritti galmeen nutti baname. Wanta caaluun uummata kanaaf gumaache. Weelluun qabsoo Oromoo dadammaqsa. dee kanaan ga'e kun asittidha kan inni tottolfamee bahe. Walaloo isaa sanyii mootiin alatti asumatti barreesse. Lakkoofsi torbaan kooti lakkoofsi ja'a kana caaluuti wanta addaa waan adda ta'e yookaan immoo zeer foor jennee waamna nuti. Isni yoo keessa jiraate yookiin foon qulqullaalee waan akkasii yoo taate innis achirraan beekna gurshaa anis asirraatiin beektan isa gursha. Dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira. Dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira. irrigeerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee ambo jira anuumaa langeeraraa tanoo yaada yeela. Ijaarsaan mana hidhaa cimus dhiirri hanga lafen sa isaa jabaataa hanga mo immoo baram baraam hacaaluun waggaa shan boodaa yoo mana hidhaatii ba'u qabsoo amboo bilisummaa fi birmadummaa oromootiif gaggeessaa ture dabaaluuf rasaasni isaa kan inni itti qiyyaafatee muuziqaa ta'uusaa mirkaneeffate. Ani immoo hawwisoo urjii adaamaa galee tan ture eh, beeksisa wayiitu ba'e achitti eh, hooggantoota yeroo sana jiranittis ittimee nama dandeetti akkanaa qabutu jira. Yeroodhaaf dibbee aadaati irratti nu fudhadhaati. Ammayya irratti immoo sagaleedhaan hin sirbaa mee ilaalaa hidheetan dhufee aceen qoramee eh, darbee akkasitti ammayya irratti sagalee otoo sirbuu aadaa irratti immoo dibbee sana otuma hojjetu. akkasitti ji'a saddeet saddeet wajjin hojjenne innis gara amboo barumsaatti deebi'ee ani immoo baandii burqaa buraayyuu galee jechuudha. Kan ormaa taate maal godhu har'aa boreetu kana fide garaan koo immoo malee kunoo har'as amma si kan utuman sitti majedhu kan ormaa taate maal godhu har'aa boreetu kana fide garaan koommoo si malee kunoo har'as ammas didee. as aannan jira Angabbiidhaan quba nyaachaa. Hacaaluun waggaa kudha afuritti roorroo Oromiyaan raga'u mormuudhaaf reebichaa fi hiraarsaa manaydhaa waggaa shaniif erga baatee akkuma bayin daandii qabsoo sadaffaasaa muuziqaatti qidiyyeeffateemne. lakkoofsoon manneen barnootaa oddoo liibanii hanga qophaa'inaan boottii milkiidhaam kan mana hidhaas injifannoo guddaadhaam inni sadaffaan ammoo qabsoo karaa muuziqaatiinis dabaaluudhaam qabsoo karaa muuziqaan jirus injifachuudhaaf iddoo qabsoo jijjiruun dirqama tureem iddoo qabsoo fi akkaataa qabsoo jijjiruuf ammoo adeemsi qabsoo ulfaatus yeroo sanatti koodeen isaa ingiduu cimsaa qoftii gahaa tureemni. Goonni onneen sibiilaa kun albeema isaa jalqabaa yoo hojjetu Oromoon yerootti abdii kutate tureemni. Ajjeefamuu Oromoota qaqqaalii guutuu Oromiyaa keessatti taasifamu ilaaluudhaan abdii kutannaa keessaa yoo saba galchettiimni. Yeroon kun yeroo Oromoon tasayyuu aangoo siyaasaa argatee biyya kana akka hin bulchinetti yaadamee. kaan callisuu filatuu yoo dhaabbileen mormitootaa Oromoo mogoleellaafuu Hacaaluun ba'ee Oromoodhaan ati sanyii mootiiti jedheem. Oromoo ati sanyii mootiitii moof dhalatte jedheem. Ati guddaadhaam guddaan ammoo bulchaadha jedhee saba isaa kakaaseem. Erga Oromoon ati sanyii mootiiti jedhee onneessee booda qabsoon Oromoo hamburraa finiinuu. Oromiyaa guutuu yoo wal ga'uu dadhabuu qabsoon sabichaa boodatti deebi'uu yoo kajeelu tokko yoo diiguu kan biraammoo yoo irraa fiigu tokko yoo dhiiguu inni biraammoo yoo callisuu haa caaluun waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuu dubbii keenyatu akka hin taane jedheem waa'een keenya akkamittiin dhiifamaam yoo dinnee diddaa barraam yoo fincillee ammoo ni bilisoomnaam yoo falmanne immoo ni walaboomna jechuudhaan itti geerrareem sirba kanaan oromoon wal ta'ee wal dhaga'isiim ammas kaayyoon haa caaluu fi oromoo galma hin geenye inumaayyuu dubbiin oromoo cabarratti okkola ta'ee maqaa maastar pilaanii jedhamuun handhuurri oromiyaa finfinneen oromoo irraa cituuf kaatee seenaa oromoo keessatti qabsoon dhiigaa fi aarsaa wareegama guddaa nama kaffalchiisu yoo dhufu haa caalunni ni barbaachisa ture dura baheetu maalan jira jedhe ofii boodatti deebi'ee oromoodhaan hin jirtu hin jennee anatu hin jiru jedhe osoo ani jiruu finfinneen nurraa hin cittu jechuu isaati gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture dachee siidaa dabaleen farda isaa irratti soorratee fardasaa irraa fudhatanitti lafa keessa sirraa fudhachuu fi oromoo ka'i jedheen diiganii gaara sanaa gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uun mallee. gullalleen kan tufaa yaadni kun gamba'ee namicha Enriikoo Cheeriwii jedhamu bara 1922 di folk literature of Oromoo Profeesara Xaaliyaaniidha. The folk literature of Oromoo jedhee kan barreesse waa'ee keessattuu tuulamaa Oromoo, liineejii Oromoo oh, uh, tuulamaa keessaatii galaan kan jedhamu giddugala biyyittii akka inni qabatee jiru mandarri jalqabaa gullalleen immoo kan ishiin hoogganamaa turte nama tufaadhamuun kana abaazee kitaabni kun kitaaba baay'ee turedha. Institute of Ethiopian Studies keessatti hin dubbise kitaaba kana. Haacaaluun kitaaba kana illee dubbiseera jechuudha. Wanti nun jedhu jechisaa jecha hayyootaa jecha beektotaa mammaasota waan jaarsoliin jedhan waan biyyi jedhamtu keessa rabee dhirbataa. Wanti hamaan tokko dogoggorellee afaanii san bahu jechuudha. Acaaluun baay'ee qoosaa jaalataa. Dallantee irree acaaluu bira yeroo geessu wanni dallante suni hundi sirraa bada jechuudha. Si gammachiisa, si kofalchiisaa Osoo ta'eef otoo aaruu baatee yeroo baay'ee gammachuudha kan fuula isaa irraa argitu. waa hundisaa aartiidha. Waa hundaanuu aartistiidha. Yoo sirbu qofa miti. Yoo taa'u yoo dubbatu eh, nagaa yoo si gaafatu yoo deemu hiika aartiiti inni mataansa Ayyuu dargaggeessaati. Waa hunda beeka, seenaa beekaa. Eh, maanguddoo ጫለ seenaa beekaa, dargaggeessa አዩ መጀመሪያ ያው የሙዚቃ ስራ በዛ መማረክ ነው የሚቀድመው። ከዛ በኋላ ነው ፊሊንጉም ክሬቲቪቲውም ሁሉም ነገር የሚመጣው። ሰው አጬ ለሙዚቃ ያለው መነካትና ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ያለውን ኢነርጂ ማክሲመም እንዲያወጣ ያደረገው ይመስለኛል። እና በጣም አፕሬት ያደርጋል። በጣም ሙዚቃ ላይ ያለው ትኩረት ለየት ይላል። ለዛ ነው ጥሩ ስራዎች የሚሰራው። seenaa kaleessa dhokate sirba isaatiin garuu ifa bahe. Kana jechuun haa caaluun seenaa aartiidhaan barsiisa jechuudha. Har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee. Har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee. Fardatu garbuu liite biilaa tuttufaa deemaa. Baratuu darbuu diidee ofiin gungumaa deema baranoo barroo maalii barroo barumaan darbaa. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu hin qabneedha. Gaara diigamuu mallee. gaara diigamuu mallee maanni Oromummaadha. የሙዚቃ እውቀቱ በጣም ከባድ ነው። ያጫሉ የሆነ ካታጎሪ ላይ ከተው የምታስቀረው ሰው አይደለም። አጫሉ በጣም ከባድ የዜማ ደራሲ፣ በጣም ከባድ ዘፋኝ፣ በጣም በጥልቀት ሙዚቃ ነው የሚያውቅ ነመ ኬና አዳ ተኤ ቀቡ ኡማዳን ረቢ ከን ማፊሰ ኡሜ ከን ማፊሰ ጅራችስ ከን ነምኒ ከሚዩ ጎቹ እንደንደኝ ሙዚቃን ጎቹ ደንደ አዳ ገብሩማ ኬሰት ሙዚቃን ዶ ቀባ አኩም አዱኛ አትስ ሶረቲ ሃዳ ሶረ ኢርባኒ ረቡሰ ቀባ soorettii fudhattee soorettiin parsonaal neemiidhaa maqaa intala Oromoo taate tokkoof kennamudha. Har'a garuu maqaan sooretti jedhamu namni hin baasu garuu maqaa baay'ee bareedaadha. William Sheekispiir What is in a jedha maqaa keessa maaltu jira Maqaan sooretti jedhu Oromummaa ibsa maqaan callisee namaan kennamu. maqaan sooretti Oromummaa ibsa. Dubartii Oromoo taate, dubartii akkamii? Dubartii odoroo, dubartii guddoo taate. Qaamaanis guddoo garuu qabeenya kan qabdu. Kun parsanaalleemii uummatni Oromoo dhala isaatiif kennatudha. Kun irraanfatameera. Yaadatamuu qabaadha. Maalan jiraanis injifataadhaan Hacaaluu fi walleewwan qaqqaalii artistoota Oromoo kanneen biroo waliin ta'eetu injifateemu. Hacaaluun lolchiiseetu Oromiyaa fi Oromiyaan akka walirraa adda hin baane ni hambisiiseemu. Oromoo fi Oromiyaanis walirraa hin cinne. haa caaluunis hin injifatamne maastar pilaaniin erga fashalaa'ee boodammoo oromoon sirna garboomsaa ofirraa kuffisuudhaaf aarsaa guddaa kaffalee haa caaluun har'as hin baqanneem. ani iddu beekameera jedhee boonee istiidiyoo muuziqaa qofa hin oollee galee dhukatees hin teenyee. biyya ambaattis hin godaanneem. iddoo sabni isaa itti wal ga'u hundaa deemee. waliin gaddaa fi gammachuusaa hirmaatee himne. Akka miidhagina maddaaraashiin sun guutuu gooleetu achitti hojjetamuu qaba. Gaafa hojjetamu immoo meeshaaleen isaa koonsartii osoo hin taane koonsartiif teleetoonii ta'uu qaba. Akkuma kunu maqaa misoomaatiin teleetoonii godhamee miiliyoona sassaabamu kanatti tarii beekamu bara miiliyoona soddoma afurtama yoo sassaabne jara buqqaaniif koondominiyeenii ijaaramu sumatti laftii guuteera. harargeen mancaa qarraan mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar. Irreechaatti shimala isaa qabatee Oromoota hunneessee aadaa fi amantii saba isaa dabaalee wajjinis ni qooddatee waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuun raffisuu na fuuldura yaada naqeen kormi biyyaa ba'ee biyya ormaa jiruu hin bookkisuunuma baroodaan boolla keessa teesseet boolla qottii dhaalabbaa ishii filmoorrirmaan uffadhu naan toluu nyaadhu naan sifaa'uun dhaqee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan harrafuun se'aa irrafne jechuudhaaf ciisa irran jiraan. tiyyaan araakkiiloofsitu aanee alaa eegaa abjuun taaneen abjootiniin mul'ataa deeminaan jedhaa dukkana dukkanaan ibseen roorroon ammaattus didi jabaadhu garaan abbaa faana duuti du'an oolaniin cabsaanaa caboo dhaloota duraan geesseen dasee taatee magariituun biyyee dirreetti walariitu fardeenni maariyyee keessa qaxxaamurree dalantaan darbinaa kamseetti buunee sidaamee sirbinaan eessa jirtaan haroona yaa gogoos beeki maqaan goguun taatu nu sossobu malee beeki garaan sobuun taatuu fi kanneen biroo sirboota qaqqaalii oromoon aceelma hundeerraa dhaalee daamne. Maleeyaa haalamii tokkummaa dhabuun nama raaffisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa. Artii Oromoo keessatti walleen waan weellisanii biraa galan miti aarsaa qabaam Aarsaan immoo wareegamaan dabaalamaa Kan wareegamu immoo gootaam. Eebbisaa du'e jedhee yoon hin sodan. Usmaayyoo du'eedhee Yooseef hin sodaanne. Daadhii du'eedhee Hacaaluun hin sodaanne. Hacaaluu du'eedhee anis hin sodaadhu. Nan xiiqeffadhe, Haaloon qabadhe. Daran Hacaaluu kumaatamaan baasuu daandii isaa hordofee iddoo Hacaaluun hidhate kanatti Oromoodhaa guutee argamuun barbaada. Isa garee tokkotti, amantii tokkotti, siyaasa tokkotti isa fuutee achi keessa booksii keessa gashii teessa Sanaa olidha nama ce'uudha nama du'a cee nama jireenya cee du'a gamatti ilaaluu danda'uudha waan ta'eef namoota akkasii yeroo muraasa keessatti argachuus hin dandeessu. በብሔር በጎሳ በሃይማኖት በምናምን የተከተተ ሰው አይደለም ሃጫሉ። በኢትዮጵያ እምነቱ ተሳስበን መኖር እንዳለብን አንዳችን ያለ አንዳችን የትም እንደማንደርስ እንደማያዋጣን የሚያስብ ሰው ነው። ሶሻብል ነው። ሙዚቃን ኦሮሞ ጠሎን ያመጅሩ ኩኒ ሰባብ ሰብ ለሚን አከ ኦሮሞ dhaggeeffatu yookaan ሙዚቃ ኦሮሞ dhaggeeffቱ ሂንዶ dhoose jechuudha። አጬ እንግዲህ በጣም ክሬቲቭ ልጅ ነው። በጣም ኢነርጂው ለሙዚቃ ያለው ኢነርጂ ለሙዚቃ ያለው መነካት እና ጥበብ አፍቃሪነቱ ይለይብኛል። እሱ በጣም አፕሬት ያደርጋል። እኔ ማለት በተደጋጋሚ የመገናኘት ዕድል አጋጥሞኝ ነበር እና በጣም ለአርት ያለው ቫሊዩ በጣም ከፍተኛ ነው። አፋኖት ኢትዮጵያ ከሰ ጅረን ጉር ኬኛ ደጌ ሰነረት አጫሉን ነመ ኦሮሞodha milkeesse maaliin jabaa giddii jaalatu yaada jedhu naa mirkaneesse Acaaluun gaafa diina saba Itoophiyaa jedhamu sana mormu weellisaa ofii jaallatan caala maqaa isaan dha'u. Acaaluu aanfatan. Acaaluun goota ati kana naa ta'i jettee fuutee geessitee akka siif ta'utti isa goote akka meeshaatti itti gargaaramtu miti. Hoda ሰፊ ነው። በጣም አዛኝ ሩህሩህ ነው። በጣም ለሰው ደራሽ ምን ማለት የምናውቀው ሰዎች ነው። ከሱ ብዙ ነገር የተማር ነው። የማያውቀው ሰው ይህን ይማር ከሱ ይህን ይማር ልል አልችልም። እኒ ነማ አደደ ቆዱ እምቤኩ ነማ አደደ ቆዱ ስንጃለቱ ነምኒ ወልቅጤ ማሊን ማል ከነ በሉ አርገቴ በሉ ማዳባይዳ አበሉ አርገቴ በሉ ማዳባይዳ ከሰ ሞርም ማለ ነማ አዳንን ቆዱ ዱጉመሞ ኦሮሙማ ሳቲፍ ጭሜቱ Jechoonni isaa ulfaatoodhaa lafee namaa cabsuu qaama irraa citanii dhiiga namaa keessa labanii kulkula roorroo riganii nama keessaa baasuun sirboonni haacaaluu raagdotaan boru barii namatti agarsiisuun suura guyyaa boruu kaasaniis namatti mul'isuun. Sirna kaleessa darbe keessatti waan ulee ittiin rukutan wanta immoo irra ture wanta immoo hamma irra jiru waan gara fuulduraatti itti deemnu. nama tilmaሜ ቤኩ nama ሀኪኩ nama ቤኩ ጎበዝ ዜማ ደራሲ ነው። ዜማዎችን ለመስራት የሚመርጥበትም ቅኝት፣ ዘፈኖችን ለምን ፐርፐስ በምን እንዴት እንዴት መስራት እንዳለበት ያውቃል። እንደ ሙዚቀኛ በጣም ጎበዝ ድምፃዊ ነው። ለእኔ በጣም ድምፁን በጣም ነው የምወደው። ምነው ሰፈሩ ጭር እውነት ነው ወይ ወሬም ሰማው ተደርጓል ምነው በድዬሽ አይደል አምናለው መለየትሽን አላሰብኩትም ክፉሽን የኔ ያለሽ በድዬሽ አይደል አምናለው መለየትሽን አላሰብኩትም ክፉሽን የኔ ያለሽ ይሄ ዘፈን ግጥሙም ዜማውም ያጫሉ ነው እሱን የሰጠኝ። እኔ በጣም እንደ አርቲስት እንደ ዘፋኝ ምናምን ብቻ አይደለም አይሆና በጣም አሪፍ ከሚባሉ አርቲስቶች ከማውቃቸው በጣም ቤስት የሚባል ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው ቢደጃለላ ዌሎ ሳቲን ልቡ ሚሊዮኑ ታት ቀብሲሴም ይፈ ገመችሁቲን ኦኔ ሳኒ ይብሴ አብዲ ቶሬ ጅሬኛ ሳኒ ኦኢሴ ሰሙ ሳኒ ኬሰቲ ጎዳን ሰጃለላ ውሜ ሞርመ ሳኒ ኩዳመ ሂዴ ni bohaarsee ni gammachiisee gaafa roorroo immoo eenyuyyuu dursee aarsaa kaffaluudhaaf qophaa'ee. sagalee uumamaan kiilolee fi gurra namaatti mi'aawu kan dhaggeeffatanii hin quufamne kennaa addaa kan miira namaa tuqu dhageettiif kan toluun qaamaaf qalbii mirqaansee walleewwan hawwataa. iddoo fi yeroon osoo hin daanga'iin bara baraan dhaggeeffataman weellisuudhaan beekamtii fi jaalatamummaa guddaas ni gonfateem. sirboota isaatiin manni mirga isaatiif akka falmatu kakaasuun alatti qabsoon uummataa wal qabatee akka finiinuu boba'aa ta'anii ibidda qabsiisaniiru. tokkummaa fi qabsoon uummataa akka sibiilaa jabaatee ijjiirama fiduu akka danda'us mirkaneessaniiru. Injifannoo Oromoon Adiwaatti argatee irraa fudhatamee Oromoodhaaf deebisuuf hayyuuleen hedduu qorataniiruu barreessaniiru, barsiisaniiru siim. Garuu immoo Oromoon kan kooti jechuu dadhabee lafee ilmaansaatii lakkaas jiraatee. Hadha araat kiilootti geerarraa nuun jedhe jecha tana duwwaa jira. araat kiilootti geerarraa yeroo jedhu akka ani itti hubadhe erga sagantaa sana xumurree baane booda hin taphannaa araat kiilootti hin taphannaa hin bashannannaa hin geerarraa waan jedhu hinatti fakkaate. Biyya kana keessatti namoonni Oromoo ta'anii aadaa biraatiin afaan biraatiin waan Oromoos waan biyya kanaas ibsan hedduutu jira. Yoo danda'ani guutumaa guutuutti fudhatanii kan ofii godhu yoo kan ofii gochuu dadhaban immoo akka kan Oromoon taane godhu jidduutti hambisu. Oromoon Adwaas haa ta'u seenaas haa ta'u namoota dhuunfaas haa ta'u namoota aartii keessa jiranis waan hedduu hojjetanis haa ta'u yoo irraa fudhatamee kan kee miti jedhame kan koo miti jedheetu ofirraa fageessaa jiraate. otoo otoo dhaaba wayiin dhaabbatiin otoo garee wayii dhaabbatee karoora waggaa eh, karoora waggaa dheeraatti hin baasiin waan hedduu qorannoo garaagaraa irratti hin adeemsisiin garuummoo dhugaa Oromoo hubatee onnee gootummaa Oromoo sanaan waan Oromoon qabu seenaa muraasa otoo hin namoota dhuunfaa otoo ta'in seenaa Oromoon biyya kana keessatti qabu inni guddaan Adwaa Hacaaluun qobaasaa Adwaa Finfinneetti fuudhee galche. Meeshaan isa fuuldura jiru kan ishan sodaachifne waan barbaade abbaa barbaadetti akka barbaadetti ergaa dabarfachuu kan danda'u. Qabsoo Oromoo fidee kanaaf jafee ol ba'ee sii galee bakka kana bakka buusuun xiqqoo nama rakkisa. Nama umriin xiqqaan garuu hojiinsaa kan jaarsumaa olii ta'edha. Nama jaarraa digdamii tokkoffaa keessatti dhaloota afaan ofiitiin jalqabee afaan ofiitiin xumure keessatti nama dhalate goota addaati. Gaafa gaarreen adwaa gaafa maqalee maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adwaa gaafa maqalee maqaleessanii. Gaafa lola gaafa Maqaleettis qurbaashiittis duula asumaa dhaqxeet lafeen keenya ajjiira. Nama waan itti amane lubbuu isaa waan wareegsisu haa ta'u wanna fedhe haa ta'u garuu inni durse kan dursu ummata kanaaf bu'aa fida. Ummata kanaaf faayidaa tokko ni fida. Ummata kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisa. Dukkana keessaa ummata kiyya hin baasa. Boqoo ummata Kochee uummata kiyyaa kana ol qabsiisa waan jedhu dalaguurraa duubatti hin deemu. Abbaa feetee mufachiise isa riskiin fedhe isaa qonnamu haa ta'u akkasitti hin dalaga. Guyyaa dhumaa caaluun adwaan kan Oromooti. Oromoo hedduutu itti wareegame jedhee farda qabatee finfinnee seene Oromoon halkan tokko hin fudhanne deebi'ee adwaa kan kooti jechuudhaaf jechuudha. Kan kooti jechuu qofa otoo hin immoo seenaa achi keessatti laaqamee buburjaa'ee jiru kanallee eh, akka gadi fageenyaan hubatuuf akaakayyuun koo dhaqee achitti du'eera namni jedhu baay'eedha Oromoon. Hacaaluun nama gabrummaa injifachuudhaaf farda ta'ee gulufee qaqqabee eeboo ta'ee waraanee geessisee irree ta'ee darbatee keessa fullaasee qara ta'ee sammuu sabaa qaree akka itti qaramee nama sammuu namaa keessatti qara mileena uume waan ta'eef hacaaluun nama gabrummaa injifachuudhaaf qabsaa'e waan ta'eef gabrummaatu hacaaluu mo'ate otoo taane hacaaluutu gabrummaa mo'ate jedhee waan ayyaaduuf hacaaluun anaaf gootee. Geerarsi humna guddaa qaba. Hacaaluun immoo geerarsa sirriitti yeroo isaatti haala isaatti bakka isaatti dhimaa'u artiin wanta meeshaa fi hiriiraan meeshaa fi tarsiimoon waraanaa yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu jijjiiruu hin dandeenye keessatti akkaataa innitti the course of time jijjiiruu danda'u the course of history jijjiiruu danda'u the course of event akkaataa jijjiiruu danda'utti walitti makeetu dhoosee. Nannee aceen maal ta'eetu akkamitti akkanidha jedheen ture. Jidduudhaan innaa citu bakka waanuma ajjeesanis natti fakkaate dafee tanan bilbila bilbilee bakka. Tana sodaata akkan qabu. Namni isteejii sanirraa gadi hin buune dhahamee jira. Nutti bilbila. Maaliif badee sagantaan sun maaf addaan citee achumarratti wareegamee achumarratti wanni tokko maaliif wareegamee wareegamee jedhu hin hinduuta maaliif jedhanii hin ajjeefnan jettanii jedha caalu afaa isaati kan bahu. Waan akkanaa yoo dhiyeessite waan akkanaa yoo dalagdeetiin jette rakkootu sirra Rakkoo irra geessa Oromummaaf hin jenne. Oromoon wareegamaaf hin jenne. Hin wareegamnaa maaliif gara keenya qabnaadha jechi inni jedhu. Keessumattuu geerarsa argumee godhe irratti guutummaa biyya kana guutummaa biyya kana kiroos afaan daangaa afaanii cee daangaa naannoo cee daangaa ardii cee akka inni akkas raasu taasise jechuudha. Gaafa garreen adawaa gaafa adawaa sanii jedhee gaafa akkas seenaa adawaa keessatti gahee hammamii Oromoon amma qabu hacaalu irraa baran. Obsuu waanuma jiru obsinee amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsaa. baannee hamma dandeenyu obsin hamma obsaa eega tuffii fakkaate ka'een isheetti cabsa jedheetu itti cabsa. In cabsiin otoo jedhamu dhaqee cabsa. Yoottamani taanaan abbaa fi taane. Hmm? Ittuma deema malee duubatti jedhu nama guddaadha ebeluun yookaan pireezidaantiidha qixuma haasaa inni haasa'u nama guddaa faana nama guddaa ta'a. xiqqaa inni argu xiqqaata nama Yeroo sana garaan koo tokko mucaan koo dubbataa ijaa ta'eef jalittiin koo waagoo ta'ee baay'ee garaan kun shakkaa jira. Karaa tokkoon immoo inni qurxee dubbatu immoo hirummaa isaa nama dharee baga dhalateen jedha. araat kiiloof haa ቡሎ gaafa roobaa dibaabee oromootii ittiin cabbii qolannee gaafa barkume ammoo loltuudha ittiin lollee gaafa sagaleen oromoo humna dhabdees sagalee guddiftuu oromootii ittiin addunyaatti dubbateemne waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuu bar dubbii keenyatu akka hin taaneef. Oromoo keessa kan naanna'ee dhikkifataa ture cabsee lubbuu isaa takkittii qabu waree gamtus hin gaabbu jedhee Oromoodhaaf dubbate. Oromoodhaaf falme. Oromoodhaaf iyye. Oromoon akka dammaqutti. Oromoon dammaqee akka duubatti hin deebinetti. Iddoon ga'uu qabdu iddoo kana. kanati gochuu qabdu kana jedhee galma tokko keessatti akka waan Oromoo hunda walitti qabeetitti humna artii isa keessa jiru humna artii akka laboobaa ibiddaa isa keessaa boba'uun ummata Oromoo onnachiise ummata Oromoo si'eesse isa of dagate of barsiise isa of irraanfate dammaqse isa of gurgure akka inni deebi'u godhee isa isa ciniinuudhaa gamullee akka inni dhungatu godhe humna artii biyya kana keessatti humna artiin qabu guddaa diinaafis firaafis kan agarsiise galma tokko keessatti facaaluudha. Galo yoo duun illee nu gaana jedhee na bira darbe ani sattaaneetiin sirbantura. Oromoon gaafa Finfinneedhaa bahu farda isaatu bahee ehm, Acaaluunis Adwaa Finfinneetti fiduu isaatiin dura farda Oromoo Finfinneetti deebise. Duwwaa deemee bilisa kan baase fardeen keenya. Kanaaf ani fardeen nan fida. Akka fardeen keenya lolanii Adwaa bilisa baasan akka aartiidhaan nan mul'isaa jedhe. Baalchaa hospitaal jira Lidataa. Gara galeetu maxxonneessee gara baalchaatti ga'ee baalchaa abbaan absoo baalchaa gaafa Adwaa innaa jedhu waardiyyaan naanii maaltu nutti dhufe jedhanii namoonni bakka waan isaatu sammuu isaan nadhi. Seenaan biyya kanaa e, nama biyya kanaaf du'e e, kan leellisu toon ta'in e, namoota humna argatanii biyya kana yeroo muraasaaf waggoottan dhibboottan lakkaa'amaniif qorqaa turan warra sana faarsu ture. Adwaan akka sabni tokko kan sabni lama qofa mo'atee biyyattii kana garbummaa xaaliyaanii irraa hambise wayiitti kan fudhatamaa ture. Garuu Fardeen inni itti agarsiise keessa fardeen naannoo kana keessatti naannoo tuulamaa naannoo Maccaa, naannoo kana keessa uh, socho'anii gara Hadawaa deemanii gootummaa isaaniitiin bilisummaa gonfatanii deebi'an suni kan inni magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti agarsiise suni hormaaf dhukkubbii ta'e ture. Hacaaluun erga Oromoon sirna hin barbaachifne ofirraa jigsuudhaaf irraan ga'e as immoo jirra jedheemni. jirraa jirtuu jedhee onne toreem warra harkaa laafeen immoo jirtuu jedhee barbaadee ni gaafatee ni iyyaafatee. michael jackson tiriilariidhaan beekama. BB King tiriilariidhaan beekama. Uh, tiriilar is goon jedha Kun konseptii tiriilar jechuun excite wanta nama godhudha. Uh, Ji'aanti muuziishaanonni kun Maayikal Jaaksanis, Biibii Kiingis namoota muuziqaadhaan addunyaa kana raasaa turanidha. Konseptii tokkoon beekamu. Haa caaluun garuu kophaasaa jirra jirra. Hundeensaa jirridha. Eessa jirraa? Maalan jiraa? Language productivity'dhan jechuun irraa uumaman iyyuu malee beeziinsaa jirra kan jedhudha. Jirra bullee barii arguuf kun baay'ee optimistii ta'uu agarsiisa baay'ee pesimistii miti. Haa caaluun wanta tokko hogguu ilaalu wanta dursee kanatti mul'atu waan guutuu ta'e wanti hanquu itti mul'atu dursee waan guutuu ta'e waan wanta mul'atu keessatti isa roga qabu isa roga gaariitu itti mul'ata dursee jirra bullee barii argachuun nam tokko bulee ciisee bulee barii arguudhaaf fedhii qabaachuunsa mataansaa optimistii ta'uusaa agarsiisa. Namni akka of beeku akka mirga isaatiif falmatu dhalli Oromoo tokko akka mirga isaatiif falmatu eessa jirta jirtaa jirtu jedhee dargaggeessa kana eenyummaa ofii keessattuu mee. Namammaa akka namammaa keessatti wanni dubbiin itti seenuuf jiru jiraa jedhee seensa yookaan ka'umsa asitti eh, qabaata jechuudha. Ka'umsi kun immoo maalidha? Koozii wayiiti. Sababa wayiitu jira. Sababni sun maalidha? Uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa cabsee jedha. Waaqni sitti agarsiisu. Asitti uumaan waaqi wanti isa ala jiru uumamadha. Dhagaan buqqeen dhagaa soba sobadha. yoo bara isaatu fuggisoo ta'eef malee. bara isaatu fuggisoo waan ta'eef buqqeen dhagaa cabse malee buqqeen dhagaa hin cabsu. Kanaaf dhugaan yoomiyyuu dhugaa ta'uu ishii. Dhugaan diddibuus bareechuus bocuus kan hin barbaanne yoomiyyuu dhugaa ta'uu ishii ibsa. Ammas kaayyoonaa caaluu fi Oromoo aarsaa dhiigaan dabaalamuus galma hin geenyeemne garuu immoo mootummaa garboonfataa jalaa qabsoo Oromoon teessoon jalaa jiguuf qophaa'eera. Wanni sodaa hin qabne kun soo namoonni siyaasa Oromoo gaggeessaa jiran taa'anuu qabsoon dhiigaan ilmaan Oromootiin dhufe akka jalaa hin fudhatamneef isaanuma teessiseetti geerrareen kaa'iseenii masaraan keenyaan sodaatinii dhiiga Oromootiin dhufe karaa kiiloodhaaf situwaane jedhee. tuulamaa fi maccaan immoo situma saraa eegaa ka'ii farda kee fe'adhu eeboo kee qarii soroorsii gaachana kees irraa buusii maaliif duuta mana teessee roorroon dhufee si marsee shirriituu fi humbannaa buqqisaa jiruu sittis darbuu fi jedheem oromoottis kallattii agarsiiseem qabsaan mirga dhala namaa fi aartistaa caaluu hundeessaan erga oromoon masaraa seenees simannaa pireezidaantii eritiriyaa hafa safawarqii irrattis akka sirbamuu faffeeramuus ajjechaa yeroo sanatti oromoota irra jiru ni mormee ni balaaleffatee murraa dhoowwaayaa biyyaa diddan qeerrootaniyyaa jechuudhaan haacaaluun dhugaa haqaan tiksuudhaaf nama dhalate ta'uusaa ni mirkaneesseemi. Rabbi ibidda beeku daaraa argeenaare bakka bakka ajaan baay'atu bakka tortoraaf raqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqa. Qabsaan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Neelsan Maandeellaa fi Mahaatama Gaandii, Ayyuun Akkaayilee Fidaa, Falmaan mirga dhala namaa akka maartiin luuter king abbaa weelluu qabsoo akka maakeebaa fi bommaarlee hacaaluu hundeessaa boonsaa kanaaf hin duunee kanaaf hanga jirrutti nu keessa marmaaraamne. Kaduun beeka qofa yoon du'e maali? Dhugaan hojjedhee yoon du'e maali? Dhugaa hojjedheen du'a malee asifachi fachi mala ammaltummaa keessan galu afaan afaanii baasee dubbataa iyyuu mucaan kun. Hacaaluun amman du'aatti hin deegne iyyuu akka jarri akka namni sajjeesutti nam beeka. Jechuun inni xiiqii of keessaa qaba. Haa ta'u malee si'a ammaa Hacaaluun namni sajjeese jedhee hin yaadne. Oromoon akka sabaatti wanna qabu dhabe. Oromoon dhugaasaa dhabe. Qabeenya guddaa Afrikaan qabdu, qabeenya guddaa ehm, addunyaan qabdudha. Lubbuu isaatu dachee eeggatta'e malee. seenaan isaa dachee ol waan ta'eef hacaaluun hamma dura otoo hin taane amma booda jiraata. Hin mararamu, hin mo'amuu. Maaliif kaayyoo sabaati kan inni qabate waan ta'eef. Inni hin እኔ እንደማውቀው ትንሽ በደንብ ሰው ቢያውቀው ደስ ይለኝ ነበር። ትንሽ እንኳን ትንሽ ማለት ማንነቱን ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለው ሶሼብልነቱን በእርግጥ አሁን ያው ሰው ሁሉም ልቡ ተንሰፍስፏል። አሁን ነው ያወቀው ይመስለኛል። ሁሉም ጋር የማየው ነገር አለ። አሁን ደስ የሚል ስሜት ይሰማኛል። እንደ ጓደኛ በጣም ተጫዋች፣ በጣም አንድስታን የሚያደርግ የሚያዳምጥ ሰው ሲያወራ በጣም ማዳመጥ የሚችል መናገርም የሚችል አንደበቱን በጣም ደስ የሚል የምር በጣም አሪፍ ልጅ ነው። ሙዚቃን ሞ ኦሮሞ መታ ወልቀበቺ ሴራ ነሞኒ ባየን ዌሉ አጫሉ ኬሰቲ Arakkii lobsitu aanedha irra xiyyeeffatan natti fakkaata. Sana miti garuu. Sana dura weelluun inni hojjechaa ture. Nama waa'ee Oromummaa beekuu fi nama sirba sirriin xiinxalee ilaaledha. Sirba caaluu nama gadi fageenyaan dhaggeeffatedha. Kan sirba isaa beeku jechuudha. የመጀመሪያ ቀን እንግዲህ መጥቶ ሳምፕል የሚገባበት kan እሱ ፋይናሉን ጨርሶ ነው የወጣው። እና ይታወቀው ነበር እላለሁ። ከብዙ ነገር አንጻር የሞተ ደውሎ ደውሎልኝ ነበር ማለት ነው። ከመሸ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ወይ አንድ ምናምን አካባቢ ደውሎ በዛ ሙዚቃ ጉዳይ ነው ያወራነው እና ያወራነውም ዘፈኑን መልቀቅ እንደሚፈልግና ላይቭ ሙዚቃ መሳሪያዎች መግባት እንዳለባቸው ቶሎ ቶሎ አስገብተን ባኬን ቪዲዮ ክሊፕ ሰርቼ እንዲሁ መልቀቅ እፈልጋለሁ ምናምን ሲል ነበር እና እንደ አጋጣሚ ደግሞ ሙሉ ነው የጨረሰው፣ ሙሉ ግጥም ነው የዘፈነው። ስለዚህ የሚቀራው እኛ ጋር ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ፉል ድረዳበቴ qomoo saba ol qabaa turee ol nu qabee akka mataa ol qabannee deemnu nu godhe akkuma gootota Oromoo kaani. Oromummaa kan holka'uu qabaa jedha. Oromummaan kun akkatti dubbannu illee nurraa fokkisuu qabu. Waan guddaa malee waan xiqqaa hin hawwatu ture. Inuma yaadas dandumsana oolaa hin milkeeffatas. Otoo lubbuudhaan jiru aadaa Oromoo seenaa Oromoo, falaasama Oromoo, xiinsammuu Oromoo haala artistik ta'een uummata kana biraan ga'eera. Saba gabrummaa keessa jire bilisoomsuuf du'e malee duuta kanaa immoo Kan dhaabbitti sammuu du'aa baatee jiru jira. Qaamni mormaa gadi jiru hin dalagaa. Qaamni mormaa ol jiru hin dalagu. Nama sammuu du'aa baatee jiru. kan akkanii kan akkanaa waliyyuu dhalatanii dhalanneerra jedhu. Hacaaluu faana garaa tokko keessatti dhalachuu jechuun dhasii dirqamas anaaf namni kamuu nama akkasaa wajjin otoo dhalatee otoo carraa akkasii argatee carroome namaafan hawwa. Quuqqaa saba Oromoo keessatti wanti saafe tokko iyyuu hin Nus bor hin jirru. garuu gaabii guddaa boru dhaloonni keenna uffatu dhaa jirra. Isa kana xumuruun dirqama. Yoo hin taane Oromoof Oromiyaas qorri balleessa. Oromoo biratti kudhaamni wanta inni ta'e hin beektu dhaloota dhufuuf kudhaama. Kudhaama seenaati. kudhaama dhalootaati. Haa caaluun kaleessa warqeedha. Warqee mormaa. Har'a ejersa riirmi hin nyaatu. Qabsoon Oromoo gootota kumaatama dhale. Kumaa kitilaanis nu arkaa nyaate. Harra iddoon irra dhaabannu hundu lafeedha nu waraana. Dhiiga nuun mucucaata. Nama ifaaf falmu, nama walabummaaf falmu, sodaa irraa kan ka'anii ofitti amanuu dhabanii dukkana uffatanii ajjeesuun isaanii ofii du'anii jedha. Namni seenaa qabu siidaan dhaabachuu fi danda'a. Siidaan sun jiraataadha. hojii inni hojjete dhalootatti darbee jiraataadha. Hacaaluu waggaa soddomii jaha qofa jiraate jechuun dandeenyu. Garuu bara jiraate keessattis hacaaluun mo'amee hin beeku. Yeroo jiru kana keessatti wanti isaa feete nama gaabbisiisu illee hin jiru garuu obbiraa dhabuudhaaf nama obbiraa dabdee dhabdee obsitee teessu miti. dhagaa rakkooti. Isa yoo muran dhagaa fi dhagaarraa cabsu. Oromiyaan ijoollee akkanaatiin ijaaramte. Dhala akkanaa yoo dhabdu ni bootti, ni mankaraarti, ni gadditi. Egeree isiitu gaafii keessa gala. Namoonni dhugaa mataa isaaniitiif jiraatan addunyaa kanarratti turuudhaaf carraan qaban nama akka barbaade namni karaarraa qabee nama isa oofutu addunyaa kanarratti jiraachuudhaaf amma ta'e carraa qaba. Namni dhugaa isaatiif jiraatee carraan qaba. Dhacaaluun hinduune duune yoomumayyuu hin waan gaarii hojjetee du'e aarsaa barbaachisu hundumaa yeroo gabaabduu qabdu kana keessatti raawwateeti jiru. Mana hidhaatti waan hojjetu hojjeteera. Alatti bahee waan hojjetu hojjeteera. Qeerroo keessatti waan hojjetu hojjeteera. Beekaadhaaf waan hojjetu hojjeteera. Ilma waa sadiif galchu. waa sadii jechaan tokko ofiif dhalchu ofumaaf guddifatanii ofumaaf jiraachisanii ofumaaf nyaatee du'almi sun achumatti jechaadha. Inni lammataa lammiif dhalchu lammii gargaara lammii keessaa beekamaadha mirga lammii kabachiisa lamma tokko sadaffaa biyyaaf dhalchu biyya guddisa biyya bulcha biyya ceesisa biyya ijaara biyya ceesisee gara addunyaatti dabarsa mucaan amma do'e kun kan keenyaa miti kan biyyaati. Otoo waa'ee Hacaaluu beekee diinni isaayyuu inni ajjeese iyyuu silaa amma bahee of ajjeesa ture. Hin beekan Hacaaluu. Saddeet keenya dhumnee otoo Hacaaluun maatii fi sabaaf jiraate anaan natti tola ture. Afrikaa kibbaarraa bilbiluu, ijoolleen Sa'uudii jiran bilbiluu, Ameerikaarraa bilbiluu, Kanaadaarraa jiran, Eurooparraa bilbiluu. Maal sii taanaa? Akkaawunti moo'ii baniiti. Akkaawunti moo'ii baniiti. Mallaqaa sitti roobsinee mana sii ijaaruu qabna, konkolaataa sii bituu qabna kana jedhanii. Deebii Haacaaluu maal akka ture beektaa? Deebii Haacaaluu warra konkolaataa binna jedhee Nuhoo Gobanaa, artistii Nuhoo Gobanaa, hayyuu, abbaa qabsoo, hangafa kenna dhibamee ijoolleen gateettiitti baadhatanii deemanii akka daa'ima. Wiincheriidhaan deemanii. Ani konkolaataa ittiin deemu ammatti ni qaba. Nuhoodhaaf konkolaataa osoo hin biteen an konkolaataa legzherii nan barbaachisu isaayyuu bitaa fi isiniin hin jedhu anatu dalagee bitaa fi anatu konsertii qopheessee nu hoodhaaf bitaa anaaf hin barbaachisu. Warri itti bilbilan kun imimmaan jigsaa booyuu biyya keessaa abbootiin qabeenyaa sabboontoonni muraasni jiran isaanis hin booyuu. Achii biyya alaa biyya Saawuz Afrikaa maal maal jiran saniin dhumarratti dhiisuu dinnaan maal akka jedhe beektaa? Uummata kiyya kashira aangawoota yeroo saniitiin harargee irraatti buqqaane magaalaa godina Arsii Lixaa magaalaa bishaan gurraachaa qubatan uummata isa saniif mana naa ijaaraa jedhe. Uummata saniif mana naa ijaaraa jedhe. Anaaf wanti tokko nan barbaachisu. Yeroo sana akkuma sanaan akkaawuntii kee kennan jedheen mallaqa afaan waan walitti qabannu hin jiru. Akkaawuntii warra koree yeroo san koree yeroo san achitti ramadamee mana san ijaarsu mallaqa daayireekt isaanii wal qabsiisee mallaqni akka achitti galu jedhe. Mana balbala saddeet bilookii lama gurguddaa balbala saddeet ijoollee Saawuz Afrikaarraa, Arabarraa, biyya irraa sanuu muraasa namni baay'een sanii ol godhudha bilookii lama ijaarse. Eenyuuf? Eenyuuf uummata haadhoo isaa, uummata isaa, uummata inni jaalatu, uummata shira yeroo san aangaa'onni mootummaa naannoo san naannoo san turan mootummaa yeroo san turan buqqisanii harargee irra qe'ee isaanii da'ee mana isaanii ho'aa irra qe'ee isaaniitti irraa buqqaanii achitti burqa sanaaf bilookii lama jaarsee faacaalu. nama dhalatee guyyaa tokko itoo hin jiraatin saba isaaf jiraatee saba isaaf darbe. Nama rakkataa qarqaaru nama shamisiif kootii kaawwatee bee kootii kennee shamisii uffatee galuudha. Nama birrii kudan waggaa qabaate shannamaa namaa kennee shan fudhatee galuudha. Hacaaluun walumaa gala nama sabaa dhalateedha. Nama maallaqaa hin jiraannedha. Nama faayidaa hin jiraannedha. nama uummataa jiraate, nama biyya isaati jiraate. Artistii beekamaa tokko yoo dhibame isatu biratti argamaa, yoo du'e isatu biratti argamaa, qabsaa'ota gugurdoo tokko, gameessa tokko warra abbootii qabsootaan isatu biratti argamaa. Gaafa Aliyyi Cirrii dhibamee achi ciisu namni jalqaba Aliyyi Cirrii achitti argamee Aliyyi Cirrii jechuun goota gammoojjii baale, Konoleel Cirrii goota gammoojjii Koroneer Aliyyi Cii gaafa dhibamu Hacaaluutu biratti argamee dhibamsiise. Dhibamsiisee du'aan oolanii uumamaa gootichi gammoojjii baalee Koroneer Aliyyi Ciyyii hin gaafa inni du'u Hacaaluun biyya biraa deemee jira. Galgala sa'a tokkotti biyya kanatti gale. Galgala sa'a tokkotti biyya kanatti bu'ee sa'a sadiitti konkolaataa isaa kaafatee Finfinneerraa madda olaa bu'u yoo dogoggoruu baadhe kiiloomeetira dhibba saddeetaa fi sanaa oli. dhibba saddeetaa kana konkolaachise dukkana dukkana bineensaati beeke. Barii gaafa reeffa kolonel aliyii Cirrii biratti gaafa argamu haa mataa isaa ofiin beeku kiiloomeetira hamma kana deeme irraa dhufee isa biratti argame isa biratti kufee reeffa isaa bara ciisee lafti itti bariite Aliyyi Cirrii awwaalchisee. Hacaaluun guyyaa rakkootiif nama kaattudha. waggaa sadii duraa yeroo haalli baay'ee rakkisaa ture istuudiyoon kun xiqqoo rakkoo guddaatu nuqunnama ture. Sa'aatii sanatti namni itti abdattu yookaan waa sirra geellee bilbiltee waammatti facaaluu ture. Maallaqaa fi nama na'uu miti hacaalu. Maallaqni haafu jedha baandii guutuu malee hin hojjetu. Ani nama artii miti. Waan inni jedhu irraan dhagaa. Otoo duutee amma baandii malee baandii guutuu malee nama hojjetu. Artii Oromoo sadarkaa tokko kan ol kaase acaaluudha. Kaleessi har'a miti har'i kaleessa miti. Gaafa harargeetti luka cabsan wallaggatu okkola. Gaafa ambootti ajjeesan shaashamanneetu gumaa ba'a. Uummanni Oromoo durirraa kaasee durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. Biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun biyya abbaa keenya irratti hidhamuun Qeef qabeenya keenyarra biyya abbaa keenyarraa nu gudaansisuun nuti namatti darbinee miti. Qee namaas dhaqnee miti. Qee keenya dhufani. Uummanni Oromoo immoo umman Oromoo uummata Oromoo fi Oromiyaarraa miti. Daangaa Oromiyaarraa miti. Daangaa Itoophiyaarraa iyyuu diina tiksaa ture. Daangaan Itoophiyaan guutuun ishii otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafee Oromootu ba'a. daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha. Hacaaluun musliimaa miti. Oromoodha. Oromoon musliimaa obboleessa kiyyaa jedha Hacaaluun. Oromoon kiristaanaa jabaan obboleessa kiyyaa jedha. Oromoon waaqeffataa pirootestaantii obboleessa sanatti amananii. Ummata harargee irraa buqqa'anii godin arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaa qubatan sana kan mana bilookii lamaa ijaareef balbala saddeet ijaareef sana manatti galcheen dhiifne akka aadaatitti galaa isaan barbaachisaa waan jedhuun ji'a ramadaana keessa wanni islaamummaa wanni si kaaseef kan uummata maraataa caalu wanni si jedhe ji'a ramadaana keessa ijoollee tokko jiranii kumaa irkoofa kan jedhaman isaanuu ijoollee naannaa finfinnee naannaa gooroo booree arraabsaa faarraa ijoollee buqqaan namni qe'ee isaarraa buqqeetu nama waa'ee qe'ee birraa buqqee beeka. Ijoollee sana mallaquma qabatan akka walitti qabatan godhee hacaaluun qindeessee sangaa furdifame. Ramadaana sooma isaanii akka ittiin sooma kana hiikkatan sangoolii kudha tokko naa bitinaa jedhu. Hajaa namni jedhamu jiranii manguddoo guddaa dhaarsii keessatti baay'ee nama jaalatamanii akkasumas obbo Ilmayyii Loongalchoo nama jedhamu jiranii namoota kana kantiibaa yeroo sanii obbo Dastaa Bukuluu kan dagachuun barbaanne namoota kana waliin taanee gabaa baanee sangoolee sana binnee eegne. Haacaaluun hiriyoota isaa waayiloota isaa qabatee Finfinnee irraa ka'ee dhufe uummata sanachitti argamee uummanni musliimaa sun uummanni harargee sun uummanni qe'ee ofii o.a irraa buqqa'e sun qeessatti nyaata ho'aa nyaatee timiraan lulluqattee soomaa kan dabarsu har'a buqqa'ee bakkee kana jiraa cinaa dhaabadhee sooma isaanii hiiksisuu qaba waan jedhuun biratti argamee sooma soomsisee uummata sana sangaa kudha tokko sangoolee kudha tokko kan furdifaman dhiyeessee bakkee sanatti. Dureeyyiin karaa mootummaatiin ijaaramanii kottu mana lafa fudhu gaaf jedhaniin inni rakkoo keessa ta'e sanaan jilbifate. Acaaluun dha. Namni qabsoo sa'aatti rakkina sitti himatu qabu. Rakkoo injifachuudhaaf rakkoo saadhiisiiti. namni rakkoo saba isaatiif ciniinsifatu rakkoo isaa yoomsitti mata. Kana hundaa keessa taa'ee haa caaluun ofiif osoo hin taane nama biraatiif maatii isaatiif osoo hin oollee maatii biraatiif osoo jiraatu waxabajjii lama bara fi digdamaa waggaa soddomii jaaffaa isaatti dacheetuu lama naannoo mana waliin jireenyaa galaanitti ni wareegameemne. Garuu wanta na wanta baay'ee jira. du'asaa caalaa wanta baay'een na gaddisiiseera. Acaaluun namaaf akkas hin turre. Acaaluun waan harkasaa argate jechuuf anaaf xiqqoo natti ulfaata. Acaaluun oolmaa saba isaatii fi hiriyoota isaatiif oolee du'a isaa irratti hin arganne. Didaadha. Ani amma ammaatti an akka nama tokkootti namanne waanuma akkuma yeroon biraa didu sana waan cabsee yookaan didee biyyoo san ofirraa haa'ee dhufuun se'a. Egaa hin taane akka maleetti bakka maleetti yeroo maleetti nu harkaa badee aceeni. Egaa anis uummata Oromootiin arras borusiftaanis eh, gumaa caaluu baasuu qabnan jedha. Fuulduratti caaluu hin ala dadhamu jedhu hin fudhadhu. Eessaa eh, eh. ka'ee teessa dhaquu too deemuu kufe. Kanaafuu kana galmaan gahuu keessatti nuti maal gochuu qabna jettee Oromoon haa xiiqattu. Gumaa ilma isaanii haa baatu. nun jabaadhaa namni nun jedha isaaniin warra gaddaa jedhaniin immoo namni jabaadhaa waan hin jenneef haa jabaatan isaanis. Waan dhala isaanii irratti kan akkanaa hin fidin hin isaanii waan gaariin haa deebi'u. Waaqayyo isaanii haa jajjabina kennu. bidira alamee, bidira qananii haa arganii, biddira akkanaan argini. Jireenya gaarii ilmoon isaanii mul'atee guddatee dubbatee dhalli dhala isaanii itti darbee beekaa naa dhalatu jedha isaaniif. Maasaan gamaa lafan baatu, talbaa facaafa tataati, talbaa facaafa tataati, tokko du'ee taa'u, wal wal Kabanyii fi ulfinni guddaan kanaa caalu hundeessaa fi gootota Oromoo. kanneen osoo mirga Oromootiif qabsaa'anuu wareegamaniiti. Nagul kubaa enke, nagul kulaa na fingalee.